Pružena ruka. Dobar vam dan i ovoga ponedjeljka u aktualnom izdanju emisije Pružena ruka koju danas posvećujemo zajednici Vjera i svjetlo ili točnije zajednici Srce Svetog Vinka Palotija iz Vinkovaca koja djeluje u njezinu okrilju i pri istoimenoj Vinkovačkoj župi, a okuplja osobe s intelektualnim poteškoćama, njihove obitelji i prijatelje. Srce i duša, odnosno koordinatorica zajednice, jest Tihomila Viljetić, koja će nam u idućih 30 minuta predstaviti smisao aktivnosti svojih kolega u ovoj aktivnoj asocijaciji. Gospođo Viljetić, dobro nam došli u program Internet Radio Srijem. Hvala lijepo. Dobar dan vašim slušateljima i vašim čitateljima. Zajednica Vjera i svjetlo, međunarodni je duhovni pokret koji je nastao na poticaj Jean Vaniera i Marije Helene Matije na hodočašću u Lurdu 1971. godine. Danas povezuje 1600 zajednica u 80 zemalja svijeta. Srce zajednice osobe su s intelektualnim poteškoćama, njihove obitelji i prijatelji. Svaka zajednica okuplja 15 do 40 članova koji se nalaze na svojim redovitim mjesečnim susretima prijateljstva, dijeljenja i slavlja te obiteljima donosi potporu i pomoć u teškoćama, pomaže im bolje uočiti unutarnju ljepotu njihova djeteta. Kako to izgleda u Vinkovcima? Pa evo, naša zajednica će za Božić proslaviti 15 godina našeg djelovanja i sad kad usporedim naše početke i danas vidim da smo jako puno napravili, da smo mi jedna zajednica, e, zajednica radosti, prijateljstva i ljubavi. Na, na samom početku kad sam započela djelovanje, kad sam pozvala i pitala župnika Patera Iliju, e, bili mi mogli u našoj župi pokrenuti taj pokret koji se zove Zajednica vjera i svjetlo, da u Vinkovcima još nema, bilo je tad u Đakovu, Osijeku, Belišu, Zagrebu, bilo je 15 e, zajednica i on je rekao pa može zašto ne. E, evo ja sam otišao Osijek e, kao promatrač na jedan formativni vikend e, zajednica Vjera i Svjetlo kada se iz cijele Hrvatske pojavila jedna trojka. Dakle, mi se uvijek pojavljamo kao trojka, znači dijete, roditelji, prijatelji. I ja sam vidjela što oni rade i onako sam pomislila i jedna prijateljica je bila sa mnom, hoćemo li mi to moći? A ona kaže, ma ne, ne, ne možemo mi to, joj, ti vidiš šta oni rade, ma ne, ne možemo mi. I onako me malo zbunila ali kako sam ja bila eh, u vojnoj policiji 12 godina u Hrvatskoj vojsci i puno sam na duhovnom planu radila sa vojskom, onako mi kroz glavu prošlo, a i veličasni Alojs koji je bio vojni kapelar rekao mi je, ako si tolike godine mogla raditi sa eh, muškarcima, sa vojnicima, a da ne možeš sa ovim anđelima, pa ajde probaj. Ja sam onda rekla pa hajde idem probat pa ćemo vidjeti. Ne moram uspjeti, ali probati moram i osjećam da sam, evo, da me Bog stavio za tu vojsku, da odem rano u mirovinu i da me e, upotrebi za nešto drugo. Tako sam upravo, evo, i molila i rekla sam, evo, gospodine, ti mi pokaži gdje me želiš, što želiš od mene. Nisam dugo čekala, bila sam na tom formativnom vikendu, došla sam kući, rekla sam župniku Pateru ili vidjela sam, ne kažem da ću uspjeti, ali probat moram. I on je rekao, imaš određene ruke, organizirali smo se, skupili smo se, a naš nacionalni koordinator mi je rekao ako se na prvi susret odazove deset osoba, vi ste zajednica. I evo, ja sam lijepo pozvala svoje uži krug prijatelja s kojima surađujem inače u župi, u crkvi, pitala sam e, da li mi želite pomoć, trebam barem 4-5 osoba koji će biti članovi koordinacije, da se organiziramo i pozovemo evo roditelje koji imaju djecu sa intelektualnim teškoćama. Naravno, evo odazvali su se, ja sam obavijestila i udrugu Bobamara, rekla sam da, mi, da nas ne osjećaju kao konkurenciju, da evo, oni se brinu za njihove pravne i socijalne poslove, a da se mi želimo brinuti za njihovu duhovnost i ovaj, oni su to tako i shvatili i prihvatili, neki članovi njihovi su došli. Prvi susret je bio 21.12.2003 u tri sata popodne, 5 do 3, nikog nema osim mene i nas par iz koordinacije. I od njih je uhvatila panika, ali ja sam samo pogledala u nebo i rekla sam, se moj, evo, ja sam sve odradila što sam trebala za tebe, u tvoje ime, a sad je na tebi red. Ti dovedi sve ljude koji se žele s kojima se ti želiš danas družiti, i evo koji e, će se danas osjećati ovdje radosni. E, to je bilo 5 do 3, u 3 sata 30 osoba. Znači, najsavršenija zajednica je 30 ljudi. A evo možda bi trebala i to naglasiti kad sam sve to napravila i odradila, upoznala ljude, ja sam e, rekla i sam evo još ću napraviti jednu devetnicu o kruhu i vodi. E, ja, želim, ja želim da ta zajednica saživi ovdje jer sam vidjela koliko patnje u tim obiteljima, koliko se muče, koliko se često ti roditelji osjećaju neprihvaćeni, nevoljeni, e, pa čak i u krugu svojih obitelji. I, ovaj, I moram reći da je na tom prvom susretu bilo prekrasno. Suza, pjesme, glume, svašta je bilo. I rekla sam, evo, danas se začela ova, rodila ova zajednica, a od svih nas ovisi da li će ta zajednica živjeti. A župnik Pater Ilija rekao, šta hoće li živjeti? Pa mi živimo! <laughs> I evo, Bogu hvala, mi živimo 15 godina. Malo ste već u uvodu rekli koji su ciljevi naši u našoj zajednici. Dakle, mi smo jedanput mjesečno se okupljamo i pozivamo osobe sa intelektualnim teškoćama koje žive u obitelji. A isto tako nam se odazivaju i osobe iz e, ustanove Mala Terezija. U Vinkovcima. U Vinkovcima, da. To je centar za rehabilitaciju. Dakle, isto su osobe sa intelektualnim teškoćama. E, naši susreti su jako radosni, evo već ste napomenuli da se sastoji iz tri dijela, mi to zovemo tri vremena. Prvo vrijeme je vrijeme radosnog dočeka. Jedna naša trojka, uvijek su to drugi, dijete, roditelji, prijatelj, dočeka svaku osobu na vrativa sa zagrljajem, sa poljubcem, radosno, sa nekim predmetom, e, bilo to neko srce. Mali znak pozornosti, Da, evo onako da oni vide da su oni dobro došli, da su oni došli u jednu, e, jednu svoju proširenu veliku obitelj i to nije uvijek rade. Ako nismo ništa pripremili, izrezali, onda mi ovaj, donesemo cvjetić iz, iz vrta i kažemo, evo neko je na vratima, kaže ti si dijete Božje, ti si cvijet Božji. Oni se ono, nasmiju od uha do uha, grlimo se, ljubimo se, radujemo se i onda u tom prvom dijelu, osim tog radosnog dočeka, mi dijelimo i riječ Božja. Znači, eh, radimo, cijeli svijet radi po istom vodiču i uvijek je tematski određen taj susret, znači pratimo kršćansku kalendarsku godinu i čitamo riječ Božju koju mi kažemo, proživljavamo. Znači, nismo mi glumci, ni crkva, ni kazalište, ali oni su vizualni. Oni najbolje razumiju riječ Božu ako se to scenski prikaže. Tako da se rado oblače učenike, pa evo netko bude uvijek Isus, obično to bude pater, ali rado i oni glume Isusa. I evo, mi vjerujemo da oni na taj način razumiju riječ Božu e, svako razumije koliko razumije, ali vjerujemo da Bog svakom da baš onoliko koliko mu treba. Da, važno je napomenuti e, kako je religija ključni element okupljanja u zajednici. Dakle, da. imate e, veliku potporu župe, župnika, pa i cijele biskupije. Tako je, da, da. Jako veliku potporu imamo i, od biskupije. Naš nadbiskup Đuro Hranić e, jako nas podržava. I, imamo i, pri biskupi i povjerenstvo za pastoral osoba sa invaliditetom koje E, živi već e, nekih, ne znam točno, oko 20 godina, 17, 17 godina i ovaj, jedan put mjesečno imamo svoje sjednice E, dogovaramo susrete, dakle povjerenstvo organizira dva susreta godišnje. Uvijek u šestom e, mjesecu nadbiskupijske susrete kad se iz naše nadbiskupije okupljaju sve osobe sa invaliditetom i tjelesni i, i intelektualni i slijepi i gluhi, svi, svi, svi na, sa područja naše nadbiskupije i to se održava uvijek u drugom gradu. Ove godine je održan 17. nadbiskupijski susret i održan je baš kod nas u Vinkovcima. Jako smo ga dobro osmislili, bilo je puno odazvanih, e, e, radosno, veselo, dan prije sve je bilo u našem parku Lenije i dan prije smo postavili pozornicu vani, pa smo onda to željeli upotrijebiti, pa je na večer uoči tog susreta bio jedan mali, kratki, duhovni e, susret, e, bilo je klanjanje sveta misa i poslije toga duhovni koncert, e, koncert duhovne glazbe. Bila je naša e, pjevačica Marija Ivana Husar i sestre Palić koje su poznate evo baš po tim duhovnim koncertima, bilo je jako lijepo, odazvalo se preko tisuću ljudi iz cijele naše nadbiskupije. Znači sljedeći dan je bilo to glavno, održao je svetu misu naš biskup Marin Srakić i ovaj pa bilo je desetak svećenika e, i naš povjerenik veličasni Alojs Kovaček je pozdravio sve, djeca ga jako vole, svi ga već poznaju i evo i kroz to se vidi da je i cijela biskupija uz nas. A u jesen, u desetom mjesecu, evo to je sad pred nama, održat će se regionalni susret, to je za tri dekanata, znači mi ćemo održati za Vinkovački, Vukvarski i Otočki dekanat. Tu ne dolazi biskup, nego evo naši lokalni svećenici i djeca sa ovog područja. Kada se osvrnete na svoje djelovanje u minulih, evo, kao što ste rekli, gotovo 15 godina u Vinkovcima, s čim se posebno ponosite? Po čemu je vjera i svjetlo drugačija od ostalih udruga koje okupljaju članove sa sličnim poteškoćama? Pa evo, mi smo kroz ovih 15 godina... Vi ste rekli, niste konkurencija ostalim udrugama, vi ste zapravo e, nadopuna. Da, pa mislim da, da, da, mi evo, mi, mi ne želimo, <laughs> mislim ne bavimo se sa njihovim socijalnim i pravnim e, problema jer nismo ni stručni, dakle mi smo svi laici, mi smo tu iz ljubavi i, evo ne znam sam to naglasila da smo mi zajednica ljubavi i prijateljstva i, i radosti. I mi smo evo kroz ovih e, 15 godina vidjeli da su se same obitelji jako promijenile. Došli su tmurni, tužni, jadni, neprihvaćeni, žalosni, ali to uvijek ponavljam kako mi je jedan otac rekao sad je već pokojni, Rekao bi je, vas znate, toliko sam sretan ovih 4-5 sati za vrijeme ovog susreta, kad ja dođem na vrata i vi zagrlite mog Miroslava, svi, ne samo ja, svi, zagrlite, poljubite, a njemu sline cure, da je, ja, ja kažem, oni su za mene najljepši cvijet Boži. Ja, ja u njima ne vidim osobu sa invaliditetom, ja u njima vidim živog Isusa. I tako svi naši prijatelji u zajednici, jer da tako ne gledaju, ne vide, ne bi tu bili. Evo, e, što, što, što se još promijenilo? Pa evo, mislim da su, mi organiziramo i kreativne radionice u našim zajednicama, pa mnogi roditelji nisu bili ni svjesni što njihova djeca mogu. Dakle, mi smo različiti, a opet smo svi dragocjeni. Svi smo ovaj, djeca Božja i svi imamo nekakav talent, imamo nekakav dar. Cilj i bit ove zajednice je otkrivati njihove talente i e, roditelji, roditeljima ukazati na njihovu, njihovu unutarnju ljepotu. E, mnogi kažu, pa dobro šta sad vi tu prijatelji, jel vama to neko plati, zašto vi dolazite, razumiju da su roditelji tu i djeca, razmjenuju sva iskustva, jel vas neko plati, ja kažem, mi smo najbolje plaćena radna snaga, jer družeći se evo s njima smo upoznali jedan svijet u kojem vlada ljubav i prijateljstvo koje, za koje nema cijene. Evo, kad pružim ruku jednom od ovih najmanjih, ja znam da sam pružila ruku samom Isusu. A to je baš jednom zgodom i rekao naš svjetski duhovnik, sad je već pokojni Pater Larsen iz Pariza, svi smo mi vjernici, borimo kao da dođemo u nebo, da budemo dobri, da ovo, da ono, ali ako želite najkraćim putem doći u nebo, ma samo pružite ruku jednom od ovih najmanjih i pružili ste je samom Isusu. Evo, meni je to nekakva bila nit vodilja eh, i kad mi je možda nekad bilo teško eh, se organizirati, imam veliku obitelj, imam, imam vinograd, imam sto drugih obveza, ali nađem si vrijeme za njih jer Evo, Isus nas želi biti tu za malene, za one odbačene, za neprihvaćene u društvu, ali vidim da smo puno napravili i da je za ovih 15 godina se oni probijaju, da su je, roditelji jedni druge vukli, da pokazuju svoje djecu da ih se više ne stide, da se ne srame. Ja im stalno govorim da uopće nije bitno e, kakve su razlike između nas, koliko smo, mm, imamo nekih svojih e, uspjeha ili neuspjeha, da smo dragocjeni, da smo dar Boži, da je svaki svaki život dragocjen, pa nek se ne stide svoje djece. I oni su to prihvatili. I svi se tako evo radujemo. Isto bi možda da, ispričavam se, htio sam samo e, priupitati možemo li evo izbliza doznati e, što god o članstvu, koliko zapravo članova okupljate, Mislim iz razloga kako bi motivirali i druge da vam se pridruže. O kojim dobnim skupinama je riječ, s kojim se oblicima zapravo nemamo, ograni, nemamo ograničenja u, u, što se tiče dobi, znači svi su pozvani. Najmlađe naše dijete je Daunović, Daunovac mala Mija, ona je sada tri i pol godine, naš Antun isto je sa Daunovim sindromom je pet godina, a najstariji je Željko kojeg cijeli grad pozna Krstić, on je 56 godina. Dakle, između ih isto ima, svi su, evo... Dakle, od 3 do 56. Ma, tako je. Svi smo, svi smo koji jedno, nema, uopće se ne osjeća ta razlika u godinama, baš se vole, baš, baš, se, baš se osjeća da smo jedna velika obitelj i evo to nam je jako dragocjeno, rado organiziramo. Znači osim ovog dijeljenja što sam rekla u prvom dijelu, drugi dio našeg susreta je Sveta Misa, to je i vrhunac našeg druženja i našeg e, slavlja. Sveta Misa koju evo mi u našoj župi imamo uvijek u treću nedjelju u mjesecu na svetoj svetu u 19 sati u Župi Vinko Paloti, koja je inače misa za mlade. Mladi nas prate, sviraju, mi pjevamo sa pokretima, sa pljeskanjem, e, naša djeca čitaju koji znaju, ako ne znaju čita netko od roditelja ili prijatelja, ali dijete stoji pored osobe koja čita, evo da ga se vidi da je on, e, da je on ravnopravan član, a to i je bit. E, mi želimo da oni pronađu svoje mjesto i u crkvi i u društvu. Dakle, njihovo mjesto nije negdje na marginama, nego u srcu crkve. A za ovih 15 godina mi smo to uspjeli, evo, zahvaljujući župniku i svima koji, župljanima koji nas podržavaju, koji mole za nas, koji nas materijalno pomažu. Evo, mi smo pronašli e, za njih baš mjesto u, u srcu crkve. S obzirom da postojite 15 godina, kao što ste rekli, e, mnoge su se stvari promijenile na bolje, naravno, u tih 15 godina. Pa evo, zanima me koliko ste unutar zajednice povezani, koliko ste bliski. Pretpostavljam da su se i neka poznanstva pretvorila u prijateljstva. Koliko su međusobni kontakti članova zajednice olakšali svakodnevicu osoba u Da, vidim da ste dobro ovaj, proučili našu zajednicu, e, to sam upravo i željela reći, znači poslije svete mise imamo zajedničko druženje, mi to zovemo slavlje ili gozba ljubavi i zajedništva. Uvijek netko nešto donese, narežemo, kako naš Alen kaže, ukoso, e, kolača, soka, uvijek groža, voća, svega i ovaj, na taj način se evo, mi slavimo sve što obitelj slavi I, i, i krštenja i diplome i vjenčanja i radujemo se a i plaćemo skupa. Dakle, dakle to su već i privatni kontakti. To se pri... E, i sad iza tog trećeg, znači to je tri vremena na susretu, četvrto vrijeme mi zovemo vrijeme e, druženja između susreta. Znači, ne možemo se svi gasiti 30, 40 i ne skoro 50 u zajednici, ne možemo se svi od susreta do susreta družiti, ali su manje grupice. Meni je najbliže Alen Ferbežar i e, najčešće s njim i s mamom komuniciram, tako i drugi. Znači, to se zove e, vrijeme. To je četvrto vrijeme. Znači, kad mi privatno se družimo, izlazimo na kavu, e, idemo na slavlja obiteljska, u, na, u svatove i tako. I još imamo imamo peto vrijeme, to je vrijeme hodočašća. Evo, svake godine, e, već sad šest godina zaredom, sad možemo reći da je i tradicionalno, međunarodno duhovno hodočašće u, Međugorju. Evo, ove godine smo šest puta, šesti put bili jako smo tamo aktivni, isto tako pjevamo, animiramo, e, sve prisutne e, i prepoznati smo kao jedna od najradosnijih zajednica, zato su nam i povjerili tu zadaću. I evo, na taj način navještamo e, e evanđelske vrednote, ljubeći malene i odbačene. E, usporedno sa ovim aktivnostima u zajednici koje, koje navodite, pretpostavljam s vašim članovima, posebno najmlađim, rade i drugi stručnjaci u drugim institucijama. Kako na osobe e, s intelektualnim poštećenjima djeluju različiti pristupi edukacije i animacije? Pa evo ja mogu reći i pohvaliti se da smo jedni od rijetkih nadbiskupija koja dva put godišnje organizira edukaciju u biskupiji, dakle jedno bude u trećem mjesecu e, seminar, jedan u desetom mjesecu uvijek dovedemo profesore sa edukacijskog rehabilitacijskog e, fakulteta iz Zagreba i uzmemo neka, jednu od dijagnoza recimo ili da ono sindrom ili se počeli gluhoće ili autizam ili nešto i onda nam profesori održe predavanje na tu temu i radionice. Tako jer mi koji se bavimo u zajednici Vjera i Svjetlo i, i u ustanovama, školama manje više nismo toliko upoznati s tim dijagnozama, a trebali bi prepoznat kad dođemo o u situaciju da se nešto djetetu ili osobi dogodi, da mi znamo kako reagirati, kako postupiti, što je to, da znamo ukazati, možda, možda neki roditelj ne prepoznaje i evo, za ovih 15 godina, evo, dosta tih e, seminara smo održali, mm, to nam jako puno znači i puno se ljudi pomoglo i vjeroučitelja i njegovatelja, evo, ustanove kao što je Mala Terezija ili Dom Nuštar ili e, druge neke iz Vukovara i tako. Znači, iz cijele biskupije su svi pozvani i dosta dobro se odazivaju, da je to evo, baš pozitivno. I to eto, zahvaljujući našem biskupu i našem veličastnom Alezu koji je povjerenik tog e, povjerenstva za pastoral osoba s invaliditetom. Evo, u našoj biskupima puno povjerenstava, ali biskup kaže da smo mi jedan, jedno od najaktivnijih e, i to me baš veseli i raduje i vide se rezultati. Naravno da se vide, da. E, vama je dobro poznata opća problematika populacije s nekim oblicima tjelesnih ili mentalnih ograničenja. Kako je danas živjeti život osobe s invaliditetom u Hrvatskoj? Koliko smo kao društvo u tom smislu zreli i napredni? Pa evo koliko vidim i razgovaram sa roditeljima, e, neki su još malo nezadovoljni, ali uglavnom to dobro funkcionira. Vidi se, evo, za ovih 15 godina kako sam ja u tome, ja vidim ogroman napredak i vidim da se država brine za njih. Možda tu šteka malo što se tiče tih e, asistenata, ali vidim da se radi na tome, bit će bolje, evo, ja sam zadovoljna, ne znam sad kako bi roditelji... Dakle, ta uključivost društvena je po vama iz dana u dan ipak e, sve, napreduje, Evo, meni je to isto bio cilj, kako ste na početku rekli, da mi želimo da oni pronađu svoje mjesto i u crkvi i u društvu. Pa smo evo e, i kroz ovo e, i građansko društvo, moji Vinkovci, gdje sam ja isto bila član, još sam uvijek član, smo organizirali za Božić da e, naša djeca i njihovi roditelji e, e, budu prisutni na božićnoj košarici pjesme i prijateljstva kada ugledni članovi građani ovoga grada budu naši domaćini i počaste nas sa večerom, sa sokom, s kolačima i mi njih isto donesemo nešto slatko i tako. I imamo jedno cijelo večernje druženje uz glazbu i evo papanje. Mi njima pripremimo jedan prigodni program i to vam bude jako veselo, jako radosno i na taj način ja kažem da se sretna smo izašli iz okvira crkve, da smo došli u društvo. A isto tako, ovaj, Prvo, kad je bilo prva, prvi advent Slavonije i Srijema i drugi, u Vinkovcima upravo smo mi upalili sa zajednicom Vjera i svjetlo prvu svijeću i drugu svijeću sa osobama s invaliditetom. I, I to nam je isto jako drago i pripremili smo jedan adventski duhovni program, evo izašli smo na ulice, a Isus upravo to želi. Izađite na ulice, progovorite, navještajte evanđelje. Pa ko je, ko je najpozvaniji navještati evanđelje nego upravo oni koji evo su na marginama na društva, a miljenici Boži. E, kako vi iz vaše perspektive gledate na primjerice sustav skrbi o starijim invalidnim osobama? Malo prije ste i na, spomenuli gospodina Krstića, primjerice. Odgoju i obrazovanju mlađih naraštaja, pitanja mobilnosti ili cjeloživotne socijalne uključenosti? iz vaše perspektive, kako su vaše iskustvo? Pa evo ja sad pratim recimo Bubamaru i vidim da su oni jako aktivni, da puno pišu programa i da im puno programa prolazi, e, brinu se za njih, imaju mislim dva kombija, odlaze po njih, dovoze u školu, e, na razne isto tako druženja, voze i na hodočašće isto osobe koje su kolicima, koje ne mogu autobus, Vidim da su jako aktivni da rade, pa evo i ovaj Buba Bar, evo, zahvaljujući gospodinu Tomu, Tomi Veliću i e, Mariji koja je tajnica, oni su jako aktivni, puno rade, baš se daju, ja sam prezadovoljna, ne znam kako je to u drugim gradovima, ali evo, e, sudjelovala sam u više tih e, emisija. To sam vas baš htio pitati, vaša zajednica naravno dosta i putuje, organizirate različite susrete bratskih i sestrinskih organizacija, kakva su iskustva u drugim gradovima? Pa sve vam to e, slično, mi smo isto, kaže, radimo po isto vodiču, iste su nam zadaće, ali jako puno ovisi kakav je koordinator, znači voditelj zajednice, koliko on ima vremena, koliko, je, koliko on ima darova. Znači mi kad imamo izbore, izbore za koordinatora, imamo koji su uvjeti da netko može proći za koordinatora, mora biti prvo otvoren, komunikativan, duhovan, e, mora biti sposoban, mora pjevat, moraš, sve moraš u jednoj osobi naći. A to je danas, <laughs> a to je danas ja jako teško. Najvažnije mislim, evo, biti komunikativan i otvoren konasto nas prolazi, možda se ja ovako evo, iz ovog što ćete čuti vidjeti brbljava, pa na taj način e, dođem do puno ljudi i mogu puno stvari odraditi evo, za svoju zajednicu i za sve moje prijatelje, e, što mi otvara vrata svugdje i mislim da je prednost evo što sam 15 godina na istom mjestu, iako po svim našim pravilima povelji konstituciji mogu biti dva mandata, evo ja sam već 15 godina, znači već duplo, e, sad više neću moći, ali bit ću član koordinacije ne znam kad prestaje nam izbori, posljedne godine, ovaj, mislim da je to i prednost i nedostatak. Ako si 15 godina na jednom mjestu, ljudi te poznaju, gdje god pokucam, gdje pošaljem zamolbu, svi mi rado pomognu, svi poznaju naše djelovanje, svi znaju što radimo. Evo baš zahvaljujući medijima i televiziji i radiju i portalima e, meni je cilj da roditelji saznaju da zajednica živi. Dakle u Vinkovcima imamo osim ove u Župi Vinko Paloti još dvije zajednice koja je izašla, mi to kažemo podijelili smo se. Znači kad dostignemo maksimum 50 moramo se dijeliti. Tako smo se mi nakon godinu i pol dijelili i napravili još jednu zajednicu u Župi Čirla i Metoda. Pa nakon dvije godine opet je ova naša zajednica rasla, rasla, opet smo se dijelili, pa sad imamo još jednu zajednicu u Župi Presvetog srca Isusovog. Tako, a mi to zovemo da su to naše udane kćeri. Mi opet živimo zajedno i zajedno putujemo, uvijek smo povezani, ali evo nekako ja kažem, ja sam njihova mama, brinem o njima svima i, i tako eto. U kojoj mjeri je javnost senzibilizirana za vaše potrebe? Pa evo koliko sam ja upoznata ovdje na našem području, ja ne mogu stvar, baš dobro, evo, baš dobro, jako sam zahvalna. lijepo čuti. Jako sam zahvalna svim ljudima, ne znam jer to, e, mislim, e, to su moji ljudi koje ja poznajem, ali mislim da to nije, da nisam razlog ja, nego ono što ja prezentiram i što ja njih vodim svugdje, da i svi vide, da se oni predstave, ne samo u crkvi, nego to kako sam rekla, i na trgu, i u građanskom društvu, na božićnoj košarici. Ja molim roditelje da izvode svoju djecu, da ih pokazuju, da ih se ne stide. Evo upravo to je Isus žel evo, i on nama prijateljima to Bibliji poručuje, budite moje ruke, moje noge, moje lice, pokazujte ih, to su moja braća. I, ovaj, e, i zahvaljujući tome što mi njih pokazujemo, ljudi nas vide, ljudi nas prepoznaju. Evo ja sam sad molila za taj nadbiskupijski kojem smo mi bili domaćini, E, silne novce smo dobili, sve smo potrošili na njih, e, što evo, svi se čude, baš je povjerenik veličasni Alojz rekao da smo im podigli visoko taj prag, ne znam kako će nas dalje stići u biskupiji, na godinu i u drugih godina, ali evo to je upravo to što ih izvodimo, što ih pokazujemo, što se oni predstavljaju na način kako oni mogu. E, upravo na tragu ovoga što ste sada rekli, moram vas i to pitati, stalno spominjemo tu društvenu uključenost. E, kako bi ona morala u nekoj perspektivi po vama izgledati kada je riječ o osobama sa intelektualnim teškoćama? Nekakva savršena društvena uključenost a društvena, ne znam, evo mi se sad, za sad borimo da oni eh, budu uključeni maksimalno u crkvi. Znači mi želimo da oni, da im osiguramo trajnu pastoralnu skrb u crkvi. A isto tako kad im to osiguramo, onda ćemo se truditi da osiguramo i njihovo, njihovu aktivnost u društvu. Oni koji, eh, koji su, imaju manju intelektualnu poteškoću, oni se mogu uključiti, integrirati, ali ovi koji imaju veće teže, ne znam, ne znam gdje bi mogli uključiti kako, evo Alen je stvarno uključen i u Buba bar i radi na sve strane i svakdje je prihvaćen I mislim da je to jako puno znači- ali individualno. i individualno i da je to jako puno znači kako je on prihvaćen prvo u svojoj obitelji, koliko je njegova obitelj radila s njim. Ima braću i sestre, znači njih je bilo petero, e, oni su ga jako voljeli, vukli za sobom, svi su, ima i starih i mlađi, svi su ga baš onako prihvatili kao pod navodicima među zdrave, i on je možda zdraviji nego mnogi zdraviji <laughs> i ovaj, on je jako, jako dobro prihvaćen i u crkvi i u gradu. A mislim da jako puno znači kako će roditelji postupiti sa svojim djetetom i da tu mora prvo roditelj napraviti prvi korak. Znači ako ga roditelj ne izvede van, ne uključi negdje, ne možeš ga ni uklopiti negdje u društvo. A sad što se tiče posla, ako ste na to mislili kako je uključiti, pa evo, možemo i o zapošljavanju, jel? Da, prilikama za zapošljavanje. Da, mislim da je to jako teško, zato što recimo sve te osobe sa intelektualnim teškoćama mogu povremeno i ponekad raditi. Oni ne mogu stalno Kontinuirano, raditi. da. Oni ne mogu stalno raditi i sad e, ako, ako ih zaposle i ako ih prijave, oni gube tu svoju socijalu, što im jako nedostaje, jer manje više roditelji svi teško žive i dobro im dođe taj novac. Sad ako oni i završe srednju školu, oni mogu završiti za pomoćnog e, e, vrtlara, pekara ili što ja znam, a opet ne mogu samostalno raditi i nitko je neće primiti. ako moram naglasiti da su savršeni, točni, uredni, oni kad im povjeriš zadaću, oni to besprijekorno odrade. Samo evo, ljudi bi trebali puno strpljivosti, puno ljubavi, prihvatiti i dati im posao koji će oni raditi, a da se puno od njih ne očekuje. <laughs> E, možete li nam na kraju otkriti buduće aktivnosti u radu udruge, odnosno zajednice i eventualno osobne želje i ambicije, ciljeve i nade? Pa evo ja želim da eh, svaka obitelj sazna prvo za zajednicu vjera i svjetlo, da svaka obitelj zna da ne mora biti sama, da smo mi tu evo da ih prihvatimo, da ih volimo, da ih uključimo evo i u crkvu i u društvo. Eh, evo mi kao zajednica vjera i svjetlo vjerujemo da je svaka osoba, pa i ona sa najtežim intelektualnim teškoćama potpuna osoba, da ima pravo biti i prihvaćena i voljena. I zato ih mi evo pozivamo i u crkvu i u društvo E, evo pripremamo ih za svete sakramente, za ovih 15 godina 108 osoba smo pripremili neke za krštenje, neke za prvu svetu pričest, za krizmu i to je mislim da smo jedni od rijetkih u Hrvatskoj. Za sad evo želja mi je da to od nas prepišu svi sve zajednice i to ističem kad imamo svoje koordinatorske susrete da, da, je, da to djeci jako puno znači iako i mnogi svećenici nažalost kažu pa šta će njima ispovjed oni, oni su anđeli oni ne griješu, oni ne znaju jako im puno to znači jako se raduju oni meni kad čim počne sve ta misa već pokazuju na ručicu hoće dobiti Isusa hoće dobiti pričas e, znači puno im to znači evo željela bi za budućnost evo da svi roditelji kojima su djeca već starija i prešli su tu dob za sakramente, ako ne, ne mogu u svoje župi, nek se jave u župi Sveti Vinko Paloti, mi ćemo organizirati i pripremu za sve te sakramente. Evo, to mi je želja da sve osobe koje do sad nisu mogle primiti, da u budućnosti prime. I evo to želim, to ističem i u drugim zajednicama u Hrvatskoj i evo baš sam prošli vikend bila u Sloveniji na formativnom vikendu za vice koordinatore, evo ja sam i pomoćnik našeg provincijskog koordinatora u Zagrebu, e, pa smo baš upravo i razgovarali o tome, evo e, tu našu zonsku koordinatoricu koja je došla iz Italije, koja nas prati, rekla je da je to jako pohvalno, jako dobro i da će ona to promovirati i dalje u svijetu, da pripremamo osobe za svete sakramente. To i je naša zadaća, jer evo ta, na taj način mi njih prihvaćamo kao ravnopravne